He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you you would have done the same. Pop, Squish. Uh -uh. Scissorow. Lipschitz. Puff. Six. Squish. Uh -uh. Scissorow. Lipschitz. You know how people have these little habits that get you down? Like Bernie. Bernie liked to chew gum. No, not chew. Pop. So I came home this one day and I'm really irritated and I'm looking for a little bit of sympathy. And there's Bernie lying on the couch, drinking a beer and chewing. No, not chewing. Popping! So I said to him, I said, you pop that gum one more time and he did. So I took the shotgun off the wall and I fired two warning shots into his head. I met Ezekiel Young from Salt Lake City about two years ago, and he told me he was single, and we hit it off right away. So we started living together. He'd go to work, he'd come home, I'd fix him a drink, we'd have dinner. And then I found out. Single, he told me. Single my ass. Not only was he married, oh no, he had six wives. One of those Mormons, you know? carving up the chicken for dinner, minding my own business. In storms my husband Wilbur in a jealous rage. You've been screwing the milkman, he says. He was crazy, and he kept on screaming, You've been screwing the milkman. And then he ran into my knife. He ran into my knife ten times. If you'd have been there. Мід, кире шекері. Ост моньякою гірешлоком лефок томоферімі. Ін меглечіп томофеє. Денеме гос. İnar toplum yok. Ne yaptı dom? Mert moja uncle sam hok intan tam. Proboltom. Arenda schengen meg moja razni. Dinamer tatek meg. Yeah, but did you do it? Uh-uh. Not guilty. My sister Veronica and I had this double act, and my husband Charlie traveled around with us. Now, for the last number in our act, we did these 20 acrobatic tricks in a row. One, two, three, four, five, splits, spread eagles, backflips, flip flops, one right after the other. So, this one night before the show, we're down at the Hotel Cicero. The three of us boozing, having a few laughs. And we run out of ice, so I go out to get some. I come back. Open the door. And there's Veronica and Charlie doing number 17. The spread eagle. Well, I was in such a state of shock. I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later, when I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead. They had it coming! more than I could possibly say. He was a real artistic guy. Sensitive. A painter. But he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself, and on the way, he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving. I guess you could say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive, and I saw him dead. The dirty bum, bum, bum. friends. Uncle Number Sam Artistic differences. Pop. Six. Sevgili dostlar, e, Babil'den sonra da bu haftada birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay. Programın sizlere ulaşmasında sevgili arkadaşım Selahattin Çolak e, bana destek veriyor. Ee, geçen hafta program sonunu önümüzdeki hafta Britanya'dan denizci şarkıları dinleteceğim anonsuyla kapatmıştım. İşte denizci şarkıları önümüzdeki haftaya kalsın dedik. İşte bugün programda 25 e, Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününe dair muhabbet edip şarkılar dinletmeye karar verdik. E, karar verdik diyorum. Bugün stüdyoda bir konuğum var. Bu karar birlikte aldık. Yeşil Gazete yazarlarından sevgili arkadaşım Bahar Topçu ile bugün birlikteyiz. Hoş geldin Bahar. Hoş bulduk. Teşekkürler hocam. E, dün e, 25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti'nde Rafael Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Clandestino Hareket üyeleri e, Patria Minerva ve Maria Mirabel kardeşlerin öldürülmelerinin 58. yıl dönümüydü. 1981 ee, yılında toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı e, işte Mirabel kardeşler anısına 25 Kasım'ı kadına yönelik şiddete karşı e, mücadele günü ilan etmişti. İşte daha sonra Birleşmiş Milletler'de 1999 yılında ee, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü olarak 25 e, Kasım ilan etti ve o günden beri kadınlar dünyanın her yerinde her 25 Kasım'da e, şiddete karşı seslerini yükseltiyor, e, taleplerini ifade ediyorlar. İşte dün de kadınlar sokaklardaydı. İstanbul'da ve birçok kentte sokağa çıktılar. Ee, kadınlar İstanbul'da 25 Kasım platformunun çağrısıyla işte erkek şiddetinin bahanesi çok, susmaya haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok e, mottosuyla sokağa çıktı. Ee, neler yaşadınız? Evet, e, yürüyemedik <laughs> aslında. E, ben de şarkıları yürürüz ve eğleniriz, dans ederiz gibi bir liste yapmıştım. E, ama yürüyemedik. E, işte gittik orada oradaydık. Hı-hı. Çok e, şenlikli bir ortam vardı aslında. Hı, ee, oradan belli, biraz belli bir süre bekledikten sonra yürütmeyeceklerini anladık. e, ve hani e, farklı gruplar farklı yerlere dağıldılar ve farklı yerlerde e, kendi hazırladıkları ortak metni okumaya çalıştılar çalıştılar diyorum. Çünkü hem e, okumaya çalıştıkları yerlerde Hı-hı. işte e, Oda Kule, Mis Sokak, Tünel'in farklı sokaklarında e, biber gazı müdahalesine uğradılar. Belli grup ondan sonra istiklere çıkarak buluşmuş Hı-hı. ama sanırım onları e, onları da polis müdahale etmiş. Hı-hı. E, evet bu şekilde İstanbul. <laughs> evet. Ee, peki neden sokaklara çıkmaya e, ihtiyacı duyuyorsunuz. Yani kadınların yaşadığı şiddet e, hep biliyoruz. Hı -hı. E, kısaca bahseder misin? E, e, tabii e, ben yani neden sokağa çıktım ve e, dün bizimle birlikte olmasalar bile kalpleriyle ve akıllarıyla yanımızda olan kadınlar bir şekilde bir yerlerden okudukları işte iyi feminist makaleler e, sevdikleri tabii bu da olabilir ama için değil e, evet. erkek şiddetine fiziksel ve psikolojik her türlü boyutuna hayatlarındaki her an e, maruz, maruz kaldıklarından kaldık. dolayı dışarıdaydılar. E, ve e, hani şey söyleyebilirim yani aile içi şiddet görmüş ler var yanımda. Kocalarını tecavüz ettikleri kadınlar. E, kadın oldukları için e, işte mobbing iş yerinde uğrayan. evet mobbing uğrayan, terfi alamayan ve bunu bilen yani bunun gayet açıkça bilinir olduğu ama Hı. hakkını savunan savunsa Sanırım. bile hani sen kadınsın otur ne olacak ki? Toplumsal ee, öğretiler evet, evet, toplumsal Erkeklik öğretiler. ve Ve artık bunu istemiyoruz <laughs> kısacası. yani e, ve bunun için de e, sokak bunu söylemenin buna Yegane dair yani. dayanışmanın e, aslında hepimiz için en eşit. Evet ee, birbirimizi gördüğümüz, birbirimize dokunabildiğimiz, birbirimizi dinleyebildiğimiz bir yer. ee, diğer türlüsü işler uzuyor <laughs> belki de. Hani. evet. Diğer ve hiyerarşi giriyor. Bel belki yok bu benim istediğim gibi değil diyebiliyorsun. Ama sokakta sen kendi sesini duyabiliyorsun ve yan yana olmanın aynen öyle yan yana olmanın getirdiği bir dayanışma oluyor. Ee, ve hani Biyanet güzel bir şey yapıyor her ay biliyorsun. Hı -hı. Ee, yani evet, evet. Bu, bu radyoda da herhalde sürekli söylenir. E, bu er, kadın, erkeklerin işte kadınlara uyguladıkları şiddetin boyutlarının bilançosunu yayınlıyorlar. E, iki hafta mı sürecek galiba? Evet evet daha da sürecek. Yani mesela on, ilk 10 ay yani e, işte 2018 yılında şimdi 2018'in ilk 10 ayında erkekler 203 kadın ve 12 çocuk öldürmüş. 54 kadına tecavüz etmiş. 169 kadını taciz etmiş. 468 e, kadına zorla seks işçiliği yaptırmış. 306 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş. 341 kadını yaralamış. Son 10 ayın bilançosu böyle. Ve e, Ekim ayından bir örnek vermek gerekirse Ekim ayı e, da Ekim'de 3 ilde 4 kadına tecavüz edilmiş. Tecavüz örneği vermek istiyorum biraz da bu hukuki süreci anlatmak için. Evet bu tecavüzlerden İstanbul'daki tecavüzlerden birinde zihinsel engelli kadına tecavüz eden faili, faillerin ikisi erkek. Ee, birinde ise kadına tecavüz eden fail e, kadının kuzeni, yakını, yakını e, doğru anlatayım istedim. evet. e, burada faillerden dördü tutuklanıyor hmm. ve zihinsel engelli kadına tecavüz etmek için eve dönen dört erkek evet. serbest bırakılıyor. E, ben bunu istemiyorum bahar olarak <laughs> evet. ve yani hani böyle evet. bir daha yaparsan kulağını çekeriz e, formatında evet, evet. geri döndürülmesini e, istemiyorum ve bunun e, hani gerçek bir e, yasal, hukuki e, ve toplumsal bir sürecinin olmasını istiyorum. Hı. Ve bunun da hepimizin iyiliğini olduğuna inanıyorum. Kadına yönelik şiddet şey artıyor yani işte buna bence işte cezasızlık, damgalanma, sessizlik hı hı. yani işte toplumsal erkeklik, kadınlık öğretileri, işte hı hı. cinsiyetçi dil yani kadına karşı şiddetin hani belirli bir oranda sürekli artmasını getiriyor. Peki şarkılar seçtim diyordum. İlk evet, şarkıdan bu, bahseder misin? <laughs> ha, bir, moralimin bu kadar müzik... bozuk olmayacağını düşünüp böyle güzel Bozma güzel şarkılarla başlamıştım. Ee, aslında şöyle Güzel. Beni çağırdın ve Hı. işgal ettim programına <laughs> bütün şarkıları Vallahi, ben seçtim. Evet. Ee, sen, ee, seç, sen konuş bu program sana ait. Şöyle e, ilk şarkı dinlediğimiz şarkı Chicago Musical'inden Cell Block Tango'ydu. E, bu şarkıyı seçmemin nedeni de e, hani işte ana akım medyada e, işte e, şiddet ev haberlerinin verilirken bu e, erkekçe verilen haberlerde bu manzaretleri falan okuduğumda hep bu şarkı aklıma gelir açıkçası. E, neden? Çünkü kadınlar şöyle söylüyorlar. Önce bir belli cinayetler var işte ve teker teker bu cinayetleri anlatıyor kadınlar. En sonunda da e, şey diyorlar işte e, hepsi aynı. Hani sadece kendilerini e, suçlayabilirler. Tabii ki ben öldürmedim. E, ama ne yaptım? <laughs> sen hmm. sen benim yerimde olsaydın senin yapacağın şeyi yaptım <laughs> diyorlar bütün. Bu arada bunu söyleyen kadınlar <laughs> tekrar hmm. altını çizeyim. Evet. Cinayetten suçlanan kadınlar. Hmm. Ee, bu bir, bence çok güzel bir şey. Ee, biraz e, kadın erkek, erkek eşitliğinde ya eşitlik derken ne ne demek istiyor ki evet. kadınlar e, dediklerinde biraz da abartarak e, düşünün ki bunu kadın yaptı. Böyle mi konuşurdunuz? Değil işte mi? gibi sorularla insanları birazcık sessiz kalıp ha yani hani <laughs> diye düşündürmek güzel oluyor. Ee, Cyberlock Tango Chicago müzikali işte 1926 yılında yazılmış bir de bence ilginç bir hmm. şey. Ee, bir gazetecinin meşhur e, cinayetleri e, yazıyor. E, hmm, cinayet hmm. hikayelerini yazıyor. Sonra hmm. 1975'te de Broadway çıkıyor. E, bence o yüzden feminizmin ilk dalgasındaki o eşitlik e, kavramını e, tartışırken e, dinlenmesi keyifli bir şarkı. Güzel bir müzikal diye düşünüyorum. Şimdi sırada bir şarkı daha olsun mu? Evet sıradaki şarkı çok uzatmadan. Kısaca ee, da söz e, edersen. Tabii bir de sen ki, yap bence. Ben onunla, ondan da bahsedeyim. Ee, şey... E, Ali Lennox'la David Stewart'ın yazdığı ve Aretha Franklin ile düet yaptıkları Sisters Are Doing For Themselves e, şarkısı. Burada da şey diyorlar. E, biliyorsunuz her işte şöyle güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın olduğu söylenirdi. Hı Ama e, artık bu değişti. E, mutfaktan Ye çıktık ve size söyleyecek bir şeylerimiz olduğunu <laughs> hatırladık diyorlar Aretha, Frank Aretha Franklin'le. O zaman Dinleyelim. dinliyoruz. Evet. Tamam. sevgili var dün e, bu 25 Kasım buluşmasına giderken evden çıkmadan ne dinledin? Var mı öyle bir alışkanlığın? Evet evet var aslında e, böyle yapıyorum dinliyorum bir şeyler. E, dün e, çıkmadan evvel e, Diana Ross'tan I'm Coming Out'u dinlemiştim ve, ve uzun zamandır da dinlemiyordum ve çok onu eğlendim. Onu da getirdin açıkçası. değil mi sen? Yanında, evet. yanında getirdin o şarkıyı değil Evet mi? evet ha, tamam. şimdi onu dinleyeceğiz. ne, nedir? Bir evet. Kısaca bahsedersen. E, Diana Ross'un 1980'deki e, albümünden bir şarkı Hı -hı. bu e, ee, şarkının iki yazarı da erkek aslında. e, Diana Rose da e, bildiğim kadarıyla kadın ya da LGBTİ hareketinin slogan şarkılarından hmm. biri olacağını tahmin etmemiş. Ee, çalıştığım müzik şirketi artık onu böyle daral getirmiş anladığım kadarıyla. Ben hmm. gidiyorum anlamında yaptığı <laughs> bir şarkıymış bu. Hmm. Ee, bunu tabii ben böyle nerelere taşıdım? Kadınların kurumsal hayattaki e, ciddi alınışları ve varlıklarının nasıl görünür olduğuna dair. dair. Ee, ben hemen işte ben bale öğretmenliği yapıyorum. Hmm. Dans ortamından bir örnek vermek istiyorum. Kurumsal hayatta genelde şey vardır. Ee, siz şu kadar az kadın var hmm. bu kadar kadrolarda dediğinizde ya kadınlar yok ki denir mesela. E, ee, de biliyorsunuz yani genelde kadınların yaptığı e, bir yani, e, iş olarak da bakılır. E, uluslararası koreografların çoğu erkek. E, ve hani e, bu böyle büyük yerlerde de böyle. En son hatta Ulusal İngiliz Balesi'nin en önemli koreograflarından bir tanesi Akram Khan. Çok güzel bir hmm. şey yaptı. Bence güzel bir feminist eser olabilecek Jizel Balesi'ni Çağdaş Bale'ye uyarladı. Evet. Ee, sonra kimse bir şey sormazken for its own sake yani hmm. İngilizce hmm. işte işin doğası gereği hmm. gibi çevrilebilecek bir şey hmm. kullanarak kadınların koreograf olmasına gerek yok dedi. Hmm. <laughs> tabii belli bir grup insan da işte ona karşı bir metin imzalayıp yok hı kan yani sen e, hatalısın yanlışsın ee, şey erkek kadın lara ihtiyacımız var e, kadın dansçılara ve kadın koreograflara ihtiyacımız var dedi ve ben bunun gazıyla tabii dans ede dans ede bunu düşünerek hani bir taraftan Diana Rose ne güzel yapmış ne güzel söylemiş. o zaman dinliyoruz. muyuz? Evet dinleyebiliriz. Diana Rose'dan dinliyoruz. Evet. Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün e, stüdyoda bir konuğum var. Yeşil Gazete yazarlarından sevgili arkadaşım Bahar'la e, 25 Kasım Kadın Eylemi'ni konuşuyoruz. Yanında getirdiği şarkıları e, dinletiyor bizlere. Şimdi sırada ne var Bahar'cığım? Evet, sırada e, artık e, yeni dönem e, feminizme geçiyoruz, yeni dalga feminizme geçiyoruz ve hani bu şarkıları çalmak için geldim <laughs> diyebilirim. Tamam, e, hayran olduğum bir <laughs> kadın, e, New Yorklu, e, trans şarkıcı ve söz yazarı Shea Diamond, tamam. I Am Her diye bir şarkı çalacak. Hı. Hemen ardından da iki şarkı, iki şarkı üst üste çalalım. Tamam, Şarkılar olur. zaten kendilerini söylüyor yani e, tamam. açıkçası. Tamam. Mona Haydar'ın e, Hijabi diye bir şarkısı var. Kendisi Sur Suriyeli Müslüman Hı. ve aktivist. Orada. E, ee, senin işte ve işte türbanlı e, erkeklere şey diyor yani senin egzotik seyahatinin bir parçası değilim yani türbanla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsan e, eğitim alman lazım. Ya, ya, eğitime yatırım yap <laughs> gibi bir şarkı. Yani. <laughs> tamam. O zaman dinliyoruz peş peşe iki şarkı. Teşekkürler. If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too. thinking I'm naive. It's my southern hospitality. Tolerates more beers than even I can believe. There's an outcast in everybody's generation from now. And it ironic, the smarter we get, the less we understand about the simplest shit. I am Shane, she is me. We get down with our bad selves figuratively. Don't care too much what other people say. I get along swell by my goddamn self. Never ask for no one's philosophy. feel too tight. Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is, you need to get your life. You only see oriental, you steady working that dental, you popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. All around the world, love women. ladies. We was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis. Deeper than some diplomas, current like some hot yoga. Taking back the misnomers and teleporting through trauma. Teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama. Make a feminist planet, woman haters get banished. Covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world. break. these mixers, these hippies, these prissies, these Sufis, these redies, these Sunnis, these Shi'is, Yemenis, Somalis, Lebanese, Pakistanis, these Suris, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khalijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso. aslında mücadelede. Ee, sırada ne var Bahar'cığım? Evet sen e, beni çağırdın. Ben de böyle hep İngilizce e, şarkı listesi yapınca biraz araştırdım tabii. Herkes. E, ve klasik müzikte e, kadınların e, durumunu tabii biraz konuşalım istedim. E, dünyanın e, en iyi bilinen yüz orkestrasının beşi şef, beşinin şefi kadın Oh, ee, Evet evet. Ee, 2013 yılında e, Liverpool Filarmoni'nin konduktörü e, Wesley Petrenko e, erkek konduktörler orkestralar için daha iyi demiş. Bunun nedenini de açıklıyor. E, tatlı bir kızın cute girl demiş çünkü öyle çeviriyorum. Kürsüde olması müzisyenlerin dikkatini dağıtabilir e, diyor Petrenko. Çünkü müzisyenlerin düşük cinsel enerjilerinin olması gerektiğini söylemiş Petrenko ve kadınlar demiş yani aile kurduktan sonra iş hayatının taleplerine adep, adapte olmakta zorlanıyorlar e, demiş Hı. ve e, işte Liverpool Filharmoni'nin yöneticileri de gayet biz e, işte Petrenko ile gayet iyi çalışıyoruz. Hı. Ne diyorsa yine müzik e, tırnak içinde kalitesine dair bir şeyler söylemiştir <clears throat> diyorlar sağ olsunlar birbirlerini güzelce savunup evet. <laughs> bu yöneticilere ve Petrenko'ya e, şöyle bir ceza vermek istedim. Beyoncé'nin son 3-5 yıldır çektiği klipleri alıp tamam. bir odaya <laughs> <laughs> bunları yüz kere izleyeceksiniz tamam. falan demek istedim. E, tarihteki e, klasik işte bestecilere de baktığımızda aslında genelde erkek biliyorsun hep erkekleri evet. biliyoruz. E, 17. yüzyılda Barbara Stroza diye bir kadın. Viyanalı. E, Kaçıncı yüzyıl? 17. 17. yüzyıl. Hmm, e, Viyanalı ve Viyana'da işte besteleri var ve bestelerini bir şekilde Viyana'nın müzik ortamına sokamıyor. Ama ailesi e, daha ilk gençlik e, yıllarında ona e, hayat kadınlığını e, uygun buluyorlar ve hayat kadınlığını Hı yapıyor Barbara. E, o yıllarda şöyle bir şey varmış. E, yayıncılık, basın yayın e, hayat kadınlığıyla Ercüment e, eş görünen bir e, meslekmiş. Hmm. Yani hmm. böyle hani hmm. belli meslekler birbiriyle toplum evet. geçişken olur ya. Ve işte Barbara da e, <laughs> yayıncılık kendi mesleğini kullanarak e, yayıncılık üzerinden yani müzik ortamına girmemiş ama yayıncılık üzerinden e, bir bestelerini insanlara ulaşmayı ulaşmaya ulaştırmayı şey, başarmış. başarmış e, Cassie Profer diye bir şarkı dinleyeceğiz. Anladım. Sözlerini okumak istiyorum. Tamam. Çünkü çok böyle e, içime işledi benim. Ee, ne yapabilirim? Yıldızların merhameti yok ve bana karşılar. Cennet bana güzel bir jest vaat etmeyecek. Acılarım için umut ve huzur yoksa ne yapabilirim? ne söyleyebilirim? Cennetlerinden felaketler yağıyor üzerime. Sevgi bir nefeste bile bağışlamıyor beni. Bütün acılarımı avuturdu oysa. Ne söyleyebilirim? Peki dinliyoruz. Evet. Ee, aslında sevgili Bahar bu e, ekolojik yıkım ve iklimi yıkımına karşı mücadelede kadın meselesini de konuşmak istiyordum ama tabii programın süresi çok şey kısıtlı. Ee, bu hafta sonu Yeşil Gazete e, bu 25 Kasım kadına karşı şiddetle mücadele günüyle ilgili dolu dolu haberlerle yazılarla çıktı. Kısaca bahseder misin Yeşil Gazete'den ve ee, oradaki kadınların neler yapmaya çalıştığını. Ee, aslında bu 25 Kasım sürecinde e, Amerika'daki ara seçimler biraz beni <laughs> gaza getirdi hmm. <laughs> açıkçası. Çünkü orada da güzel kazanımlar elde etti kadınlar. E, ardından Merve e, Şehnaz Kıymaz evet, güzel bir söyleşi yaptı İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Ee, önemli bir konu çünkü hmm. Türkiye e, İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı e, ve meclisten de geçen bir anlaşma. Fakat Şehnaz şuna değindi yani... E, böyle bir uluslararası anlaşma var. Evet bağlayıcı da nitelikte bir anlaşma ve yine de bizim iç yasalarımız kadını birey değil ailenin bir parçası olarak gören ve şiddeti de ailenin bütünlüğüne tehdit olarak algılayan e, şekilde düzenleniyorlar. E, ve her ne kadar uyumlu e, noktaları olsa da uygulanmasında zorluklar yaşıyoruz gibi bir şey söyledi Şehnaz. Ee, Mer Menekşe bizim e, evet. e, Menekşe Kızılay'la güzel bir Çok yazı güzel yazdı. Bir yazıydı, Gezegeni kadınlar mı kurtardı? Gezegeni, Gezegeni kurtarma, görevi de mi kadınlara verildi? Verildi gerçekten. diye. Yani hani <laughs> Çok <laughs> kadınların üstündeki o e, Aynen. e, baskıyı yani kadınların işte e, işlerin yüzde altmışını yapıp işte yüzde onundan paya böyle yüzdeler vermek normalde sevmiyorum ama kadın meselesinde işe yarıyor gerçekten Doğru. yani. Sonra şey vardı Ömer abinin yazısı yayınlandı. Evet Bu, onu dış köşeye aldı. ve e, Hı -hı, Sen gönderdin e, Nuray Hanım'ın gerçekten. Nuran Seyhan Bayer'in yazısı yine. E, e, gayet yani, iyiydi. Dolu Tekrar dolu. E, sonra bugün Mor Çatı'nın röportajda yayınlandı. Merve Morçatı'yı da röportaj Peki seyircilerimiz yaptı. nereden takip edebilir Yeşil Gazete'yi? İnternet üzerinden adresi de tekrarlayabilir e, miyiz? E, tabii ki yeşilgazete.org'dan takip oradan, edebilirler. Evet, Oradan ulaşmak değil mi? Evet. siteyiz. Evet, 24 saat kolay. güncelleniyor hatta. Gece yarıları bile çalışan arkadaşlarımız var. Görüyorum yani haberler giriyor. evet öyle mailleşiyoruz falan böyle gece gündüz evet, demeden. Ben de dahilim evet. Yani çok keyif, keyif alıyorum gerçekten. Teşekkür yani ederiz. Aynen Açık Radyo'da olmak da benim için büyük bir onur, keyif tabii Yeşil Gazete aynı şekilde. Peki ne yapalım süremiz azalıyor. Bir şarkılık bir şeyimiz kaldı. Son bir şarkıyla kapatalım mı programı? Tabii. E... Sonra yine tekrarlarız bu programı. Hani bu iklim evet, meselesi iklim ve kadını konuşalım. kadınların ayrı bir program yapmak mantıklı. Bir program bile değil yani Orada, program. E, evet, Hepsi... Zaten ben de evet. birkaç kadın olmak da isterim Eyvallah. o programda açıkçası. Aynen. Ama böyle içeriğine falan konuşuruz yani Konuşalım. mutlaka. Çok iyi. Ee, şimdi son şarkı işte ilk gel şey sordun neden sokağa çıktığınızı sordun. Ee, Emel Matlahuti doğru mu? E, Matlahuti evet. Matlahuti. Tunuslu. E, Tunuslu evet. şarkıcı ve söz yazarı. E, ee, Kemte Hora diye bir e, şarkısı var. E, İngilizcesi My World is Free. Sözüm özgürdür diye çevirebiliriz diye Hı -hı. düşünüyorum. Bu e, Tunus'taki e, olayların e, şeyi oluyor e, hani marşı hı hı, e, anladım. Evet. yerine geçiyor. E, Emel'in bir iki tane videosu var. Bir tanesi e, aslında böyle olaylar sokakta bildiğini söylüyor şarkıyı ve orada çok e, hani heyecanlı gözünden böyle şey akıyor yani bir şey yapıyorum ben ve çok güzel bir şey yapıyorum akıyor ama o kayıt e, videosuydu. Şimdi çalacağımız ise 2015 yılında Nobel ödüllerinde canlı performansını çalacağız. Bence Emel bunu hak ediyor çünkü çok canlı güzel. performans kayıttan çok daha iyi ve hani e, kıza gerçekten hayranım. Bu şarkıda e, ifade özgürlüğü için gelsin. Tamam. Bütün kadınlara şey, dinlendik. Şey, programa evet. gelirken de biraz şeydin hani ne derler dün yaşananlardan dolayı mutsuzdun <laughs> evet, ama bence doğru. mutsuzluğa gerek yok ya. <laughs> Şöyle bir şeyle ben kapatmak istiyorum programı İzin verirsen. Evet. Bizim e, Nuran Seyhan Bayar Yeşil Gazete yazarı arkadaşımız her yazısının sonunda Hannah Arendt'ten bir e, şey e, dipnot var orada o sabit kalıyor. Ben onu okuyarak hmm. izin verirsen evet, programı kapatıp şarkıya geçmek istiyorum. Şöyle e, demiş Arendt. E, olanca kötülüğün, karanlığın içinde her şeye rağmen ışık vardır ve ışığa zaten en çok karanlık zamanlarda ihtiyaç duyarız. Her doğum bir mucize, her insan yeni bir başlangıçtır ve insanlar bir araya gelip ortak eylemde bulunabildikleri sürece umut da vardır. Dünya sevgisini mümkün kılan, içinde yaşadığımız dünya için sorumluluk alıp ortak eylemde bulunma yetimizdir. Sevgili dostlar haftaya pazartesi 13 e, Mart'ta Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle sevgili Bahar'a geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ercüment.